legi malsanon en visaggio. Ciu homoi ec conas, ciu fremda persono estas malsana. Por el trovi tion, esploristoi intense infectis partoprenantoin en testo, cae montrigis, iam unu rigardo suficias. Homoi capablas legi ce la visaggio de malsanuloi, che tiui ne estas sanai. Ancau popoloi, kiwi apenau, aututene conas occidenta in visagioin, povas cun granda certezzo identigi occident europanoin. Tiun concludon atingis studajo de la Karolinska Instituto en Stokholmo, kiu estis publicigita en faca periodajo. Estas conate, che suciuloi posedas la capablon ec coni malsana in sam specianoin. Tio estas decida por malmultigi infectoin cae por pli altigi la chansoin survivi. Internazia esplorista te amo, nun prilumigis, iec ioma grado ancau homoi tion capablas, cae precipe, ciuili capablas tion ancau ce homoi el aliai culturae regionoi cun ciui iligis nun appenau, autute ne havis contacton. Fine, per tio ili esploris, ciula capablo pri eccono cono de malsanuloi estas universala homa etso. Esploristoi de la instituto injectis al dec tri test personoi, por tiu prilumigo, au placebo substanson, au eroin de colibacterioi contra qui la homa immun sistema reagas per defenda i cae kai per simptomoi kiel la cetso kai captoloroi du horo in poste la visagioi de la parto prenantoi estis Ie tiu momento la indico de la esploristoi la suferoi ancora une estis plene evoluintai corpa temperaturo cae spir frequenzo attingis lauili post proximume quar horoi post la injecto sian maximumon. Tiui fotoi fine estis presentatai al aliai partoprenantoi el Svedio, cae al homoi el quin aliai popol grupoi en la tuta mondo. Ili devis indici, malantau ciui el tiui visagioi, cascigis malsanai homoi, cae malantau ciui visagioi estis sanai homoi. Ce tri gruppoi temis pri malgrandai chassisto-collectisto popoloi el Thailando, Malaisio cae Mexicio. Ili vivas en pluv arbaroi au en la deserto. Al iron, al televido au al interreto ili appenau au tutte ne havas. La ceterai partoprenantoi estis urbanoi el Thailando cae Mexicio. Ciui gruppoi povis identigi malsanan personon cun alta probablezzo de trafo. Malgrau tio, la test resulto estis surprisa. Oni estis supposinta che tiui kiwi estis pli forte alcutimigintai al occident-europai visagioi havus avantagion contra la aliai gruppoi. Sed tio tute ne estis trafa, diras la studestro. La sveda test gruppo ne pli bone successis o la aliai gruppoi. En aliai proiectoi, la scientistoi nun volas prilumigi, ciumal sanuloi cae sanuloi povas esti ec conatai, ancau sur base, de movoi.